Obraćam se onima koji čvrsto vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji vjeruju u ono što je uzvišeni Allah jalla še'nu objavio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Onima koji postupaju po riječima uzvišenog Allaha jalla še'nu فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما i tako mi tvoga gospodara oni neće vjerovati potpunim imanom, potpunim vjerovanjem sve dok tebe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne budu uzveli u svim sporovima u svim onim stvarima oko kojih se budu oni razišli. I zatim u svojim prsima ne budu našli nikakvih poteškoća onome čemu im ti presudiš i dok se ne budu u potpunosti predali tvome sudu. O ti brate, o ti sestro koji voliš Allaha Đalešenu i učuj ljubav, ja uopće ne sumnjam, ali s druge strane koji ponekad pogriješiš u odnosu na vjerovanje Allaha dželle Đelešenu, koji ponekad objesiš Hamailiju, objesiš krpicu crvenu svome novorođenom djetetu i misliš da može odagnati nekakvu nevolju od njega. Ti koji možda objesiš crvenu krpicu svojoj kravi zbog toga što misliš da nešto može sačuvati tvoju kravu. Ti koji ponekada staviš na kuću svoju cvijeće koji se zove čvakuća misleći da ono čuva tvoju kuću. Znaj da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jeste jedino taj koji može odagnati nevolju i teškoću od tebe. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره A ti reci o Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, mislite li da bi oni koji molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu ako Allah hoće da mi je učini? Mislite li da lati uzza i hubel i ostala mnogobrojna mogar, mnogobrojna božanstva koji obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala mogu mi naškoditi ili da mogu odagnati od mene neku nevolju ispriječiti je ako mi Allah subhanahu wa ta'ala bude nešto htio učiniti ovako uzvišeni Allah je podučio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da jedino ko može otkloniti nevolju jeste Allah da onaj ko može spriječiti nevolju da se ona desi jeste Allah gospodar nebesa i zemlji a sve drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne može ništa pomoći niti odmoći do te mjeri da ni sam poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije posjedovao u svojim rukama niti korist niti štetu kaže uzvišeni Allah Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله I reci, ja ne posjedujem u svojim rukama niti koris, niti štetu, osim onoga što bude Allah subhanahu wa ta'ala htio. Ljudsko srce se lijepi za sve drugo lakše nego za Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što šeitan uljepšava čovjeku njegovo djelo. O ti koji si u nevolji, o ti koji si u belaju, zašto ne ustaneš? U zadnjoj trećini noće Allahu subhanahu wa ta'ala na namaz i ne zaplačeš mu i ne digneš ruke pa ćeš vidjeti kako uzvišeni Allah šenu, udovalja onome koga moli. Zar nisi čuo riječi Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koga bilježi imam i muslim u svome sahihu od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam janzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lejletin ila samai dunja da svake noći u zadnjoj trećini noći naš gospodar se spušta na zemaljsko nebo fe jekul men jed'uni fe estajiba leh ima li neko da me moli pa da mu ja uslišam dovu wa men jes'aluni fe uatijah ima li neko da moli nešto od mene, pa da mu ja to dam, o men je stagfirani fa agfira leh. Ima li neko da od mene traži oprost grijeha, pa da mu ja oprostim. Ovako uzvišeni Allah želešenu govori sve dok se ne pojavi zora. Zato, dragi brate i sestro, ti koji si u Belaju, ti koji si u Tuzi, ti koji imaš Belaja, obrati se Allahu subhanahu wa ta'ala i iskreno njega moli i nemoj moliti nikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dragi brati i sestro, nemoj zaboraviti riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kada je podučio Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma pazi na Allaha i on će na tebe paziti pazi na Allaha pa ćeš ga naći uvijek u svojoj blizini a pomaganje Allaha biva na taj način što čovjek izvršava Allahove naredbe i kloni se njegovi zabrana Ne zaboravi na Allaha u bogatstvu, on te neće zaboraviti u siromaštvu. Ako, ga bu, ako budeš koga molio, onda moli samo Allaha. A ako tražiš pomoć, onda je samo od Allaha traži. Znaj da kada bi se cijeli svijet sakupio, da ti nečim naudi što ti Allah već nije propisao, ne bi ti naudili. A kad bi se sakupili da ti koristi nečim što ti Allah nije propisao, ne bi ti koristili. Tim da se osušila, ovo je kader, određeno već od Allaha subhanahu wa ta'ala sve šta će ti se desiti kako kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam 50.000 godina prije nego što je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala nebesa i zemlju zapisao je šta će ti se desiti sve a pera za pisanje odredbi podignuta su gotovo je neće se promijeniti odluka od Allaha subhanahu wa ta'ala radi u ime Allaha sa zahvalnošću u vjerenju znaj da je u strpljenju u onome što je teško veliko dobro da je uspije sa strpljenjem i da je izbjegavanje sa tegobom i da je sa teškoćom olakšanje bileži imam Ahmed u svome musnedu od Imrana ibn Husayna ashaba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vidio čovjeka na čijoj ruci bila narukvica od bakra فقال ما هذا pa je upitao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovoga čovjeka šta je ovo قال من الواهنة pa je ovaj čovjek odgovorio protiv slabosti jedna vrsta bolesti koja je zahvatala muškarce u vremenu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sušica fa kale in zi'aha fa innaha la تزيدك illa وهنا pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam skini je jer ona će ti u istinu samo povećati tu tvoju slabost fa innak la umit wa hiya alaik ma eflahta abada jer ako bi umro sa njom nakon što si saznao ovu stvar, a ne budeš je bacio, znači ako bi umro sa njom, nikada ne bi bio spašen. Pogledajmo, draga braće i sestre, lijepog ahlaka, lijepog morala Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako se obhodio sa svojima sahabima, pa je upitao ono što mu nije bilo jasno. Nije odma govorio protiv zla, dok ne bi upitao čovjeka zašto nešto radi. Kao što bi upitao ovoga sahaba, zbog čega nosiš tu narukvicu od bakra? Pa kada je saznao, onda na lijep način Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam mu je rekao da skine tu narukvicu od bakra koju nosi zbog bolesti odnosno da odagna od sebe bolest Pa je ovako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio ovoga ashaba propisu o nošenju hamailija, o nošenju bilo čega s ciljem sprečavanja zla ili odagnavanja njegova, rekavši mu kada bi umro, a ona bila na tebi, nikada ne bi bio spašen. Zbog toga, draga braćo i sestre, što ovo nošenje hamailija biva velikim ili malim širkom. Biva velikim širkom. Na taj način, ako bi čovjek vjerovao da ta hamailija koju nosi, da mu pomaže i odmaže, nezavisno od Allaha subhanahu wa ta'ala direktno, onda na taj način on bi izašao iz vjere potpuno, potpuno bi zanegirao, odnosno izjednačio bi tu stvar sa Allahom Đalešenu. Jer onaj koji u istinu može pomoći, odnosno spriječiti zlo, jeste Allah. A ako bi vjerovao da može spriječiti zlo i odagnati Allah, ali da je ta hamajlija koju nosi na sebi samo sredstvo i uzrok, onda na taj način on čini mali širk. Odnosno, dijelo koje je izuzetno teško i veliki grijeh, ali ga ne izvodi iz vjeri. Također, bileži imam Ahmed u svome musnedu od Okbe ibn Amira radi Allahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko objesi zapis na sebe neka mu Allah ništa ne da ako objesi morsku školjku kao zapis neka mu Allah nikad ne da mira a u drugoj predaji jasno Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ko objesi zapis širk je počinio također bilježi se hadith وحذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون da je Huzeife radi Allahu ta'ala anhu, ashab Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, vidio čovjeka na čijoj ruci je bio konac koji su, je stavio zbog toga da bi spriječio taj konac groznicu od njega. Pa je prišao njemu i prekinuo je i onda proučio kuranski ajet većina ovih ne vjeruju Allaha nego druge njemu smatra ravnim. Iz ovog haditha Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam uzima se pouka a to da je dozvoljeno spriječiti zlo ako je čovjek u mogućnosti. Međutim, ovo spričavanje zla rukom kažu islamski učenjaci da biva onda ako je čovjek u mogućnosti i ako se radi o nekome nad kome čovjek ima vlast kao što je otac u svojoj porodici kao što je muž prema svojoj ženi i djeci kao što je poslovođa u svojoj firmi ili organizaciji međutim draga braćo i sestre neophodno je napomenuti jednu veoma bitnu stvar a to je da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je prišao onome malo prije u onome malo prije hadithu koji smo spomenuli čovjeku i kada ga upitao šta je to jasno se vidi draga braćo da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je mu dao u prvom momentu opravdanje zato što je to uradio iz neznanja Zato kažu islamski učenjaci da postoji opravdanje za određene stvari ako čovjek radi nešto iz neznanja. Tako da ako čovjek radi nešto iz neznanja može imati opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok ne sazna. Ali kada sazna onda kako može imati opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Zato ako se čovjek nađe u takvoj sredini da je živio u jednom neznanju o Allahovoj vjeri o Allahovim propisima onda možda može imati opravdanje kod Allaha subhanu wa ta'ala pogledajmo draga braćo i sestre ovaj naš period u kojem su živjeli u kojem su živjele prijašnje generacije u jednom komunističkom vremenu gdje se željela ugušiti Allahova subhanahu wa ta'ala vjera svim mogućim sredstvima. Pogledajmo primjer mnogih sovjetskih republika gdje je stalinistički režim ubio hiljade muslimana iz Čečenije, Tadžikistana, Uzbekistana i mnogih drugih islamskih pokrajina. Hiljade muslimana, učenjaka, bili su protirani u Sibir i ubijeni. Tako se dešavalo i sa ostalim muslimanima u Evropi, kao što je Bugarska ili Rumunija. Kao što kaže jedan od profesora koji mi je predavao, kada sam posjetio Rumuniju, vidio sam ljude kad im govoriš o Allahu plaću, ali tako mi Allah, oni ne znaju klanjati. Jeste, draga braćo, zbog sistema, totalističkog sistema, koji je potpuno ugušio Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. I onda kaže kada sam vidio ovakve muslimane, rekao sam zbilja, sada sam shvatio hadith Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ko bude rekao la ilaha ila Allah ući u džennet. Zato draga braćo i sestre, čovjek može imati opravdanje ako ne bude imao učenjaka, ako ne bude imao u svome selu džamiju, ako ne bude imao u svome gradu islamski centar ili mezđid, pa ne bude imao koga pitati za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kažem kao što je primjer ovih muslimana u sovjetskim republikama gdje kaže također jedan od profesora koji je posjetio jednu od njihovih zemalja kaže vidio sam učenjaka koji je govorio arapski jezik pa sam ga upitao kako si naučio arapski jezik kaže Naučili smo ga u kućicama koje smo pravili ispod zemlji gdje smo imali hranu i vodu i WC i uzimali su nas naši imami i tako krišom podučavali nas namazu i Allahovoj subhanu wa ta'ala vjeri sačuvali su svoju vjeru ispod zemlje draga braćo u ovakvom jednom sistemu može imati čovjek opravdanje za određene stvari koje je radio. Može se imati opravdanje i za to što se odlazilo vraćarima i gatarima i što se pogrešno u određenim situacijama vjerovalo u Allaha. Ali draga braćo i sestre, ako postoji mezđidi, ako postoji imami koji pozivaju Allahu u džalešenu vjeru, ako postoji učenjaci koji se mogu pitati za bilo koji Allahu propis i nakon što do tebe dođe Allahu propis nije ti dozvoljeno da jednu minutu ni jednu sekundu ostaneš sa pogrešnim vjerovanjem u Allaha Đalešanu zato tu hamailju ako si nosio iz neznanja molimo Allaha Đalešanu da shvatiš da onaj koji pomaže jeste Allah da onaj koji može spriječiti zlo jeste Allah i da smogneš snage i da ih baciš, da ih zapališ i da vjeruješ da kada bi se svi sihirbazi, kada bi se svi vraćari ili gatari ovog svijeta sakupili da ti naude nešto, ne mogu ti nauditi osim što ti Allah subhanu wa ta'ala odredio. A kada bi se sakupili svi oni, od istoka do zapada, od sjevera do juga, da ti donesu neku korist, ne mogu ti, dragi brate i sestro, ništa pomoći osim onog što ti Allah subhanahu wa ta'ala odredio 50.000 godina prije stvaranja stvorenja navodi se hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od Ebu Bešira al-Ansarija رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره da je bio sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam na nekim njegovim putovanjima fa arsale rasulen pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao iz aslanika sa jednom naredbom an la yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watar au qiladatan illa qutiat da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovome iz aslaniku naredio da ne ostavi ni jednu hamailiju na devi koju su stavljali Arapi u džahilijeskom periodu s čuvanja deve od uroka da ne ostavi ni jednu ovakvu ogrlicu ni jednu ovakvu hamailiju na devi a da je ne otkine također prenosi se hadith od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu koji kaže Sami'atu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna ruqa wa tamaima wa tiwala širk da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno draga braćo i sestre nedvosmisleno rekao doista nešerijatski način liječenja u kojima u riječima u kojima se nalazi širk zatim hamailije koji u sebi sadrži širk i tivole ovdje se podrazumijeva jedna vrsta hamailija koji su mušnici u predislamskom periodu stavljali na žene da bi ta hamailija bila uzrokom da je njen muž zavoli pa kaže Allah poslanih sve ove stvari su širk Allahu subhanahu wa ta'ala Ovdje je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je odučavanje u kojima se nalaze riječi širka ili imena džinna ili nepoznate riječi, odnosno odučavanje koji u suprotnom u suprotnosti od odučavanja ruke vrsta liječenja Kur'anu ili vjerodostojnim dovama koji su došli u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jasno Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da je ona širk. Zato islamski učenjaci kada govori o odučavanju, o ruki, o liječenju šerijaskim dozvoljenim sredstvom, znači Kur'anom ili kur'anskim ajetima ili Allahovim imenima i svojstvima ili vjerodostojnim dovama koji su došli od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, sallam postavljaju određene uslove da bi se moglo koristiti ova metoda liječenja od uroka ili od sihra. Prvi od tih uslova jeste da čovjek čvrsto vjeruje u to da ona sama po sebi, odnosno to odučavanje, ne može pomoći bez dozvole Allah subhanu wa ta'ala. Da Kur'an koji čovjek kući ili dovu od Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne može sama posebi pomoći nego uz dozvolu Allaha zbog veličeta koji Allah subhanahu wa ta'ala spustio u Kur'anu i opisao ga kao lijek. Drugi uslov da ne bude u tom odučavanju bilo šta što je u suprotnosti šerijatu kao što su recimo imena džinna ili se prizivaju u pomoć šeitani ova vrsta na ovakav način biva širkom i treći uslov da učenje to mora biti jasno na arapskom jeziku neko će reći a šta vam je dokaz da je dozvoljeno učiti Kur'an zbog određene bolesti Pa imamo hadis koga bilježi imami Al-Bukhari u svome sahihu gdje je naslovio poglavlje da učenje Fatihe biva dozvoljenim načinom liječenja kako se prenosi od Ebu Sa'ida Al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je jedna grupa ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam došla u jedan kvart kod Arapa u jedno selo pa i nisu oni ugostili zatražili su od njih prenoćište ili hranu međutim oni ih nisu ugostili فبينما هم كذلك إذ i dok su oni tako bili tu među njima nakon što su ih odbili nakon što su im odbili gostoprinstvo kad škorpion je ujeo poglavicu vođu toga plemena arapskog فقالوا هل معكم من دواء أو راق imate li kakav lijek protiv ujeda škorpiona ili imate li nekoga da zna odučiti فقالوا إنكم لم تقرون تقرونا Pa su rekli, ashabi Allah uposlanika sallallahu alaihi wasallam, tražite od nas sad pomoć, a malo pri nas niste htjeli ugostiti. Kaže, nećemo vam pomoći ništa dok ne budete nam dali neku nagradu. Pa su obećali im dati nekoliko ovaca. Nakon toga prišao jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i učio suru al Fatiha i popljunčio je mjesto ujeda i sa Allahovom dozvolom vođa ovoga plemena je bio izliječen pa su se raspravljali ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam u drugoj predaji od Ibn Abbasa se ovo navodi također u Sahih al Bukhari da li će uzeti ovce ili neće pa su došli Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam sallam pa se nasmijao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i onda je rekao dajte imeni dio od toga mesa međutim draga braćo i sestre nije dozvoljeno da čovjek ovo sebi uzme kao zanimanje da uzme sebi ovo kao profesiju i da otvori radionicu ili prodavnicu Kur'ana na ovakav način da liječi ljude i da zarađuje na njima ali ako mu se uspud desi da može pomoći na ovakav način svome bratu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ko može da pomogne svome bratu neka mu pomogne također bilježi imam Bukharija rahmetullahi alaihi u svome sahihu od radi Allahu ta'ala anha da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio i odučavao svojoj porodici na taj način što bi potirao svojom desnom rukom po bolnom mjestu i onda bi rekao Allahumma rabben nas adhibil bas išfih wa anta šafi la šifa'a illa šifa'uk šifa'un la yugadiru saqama gdje je zamolio Allah subhanahu wa ta'ala gospodara ljudi pogledajte draga braćo kome se obratio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam gospodaru ljudi otkloni nevolju i izliječi ga. Ti si taj koji liječiš. Ante šafi. Nema lijeka mimo tvoga lijeka. La šifa ili la šifauk. Jeste, draga braćo, ovako čovjek vjernik mora da vjeruje u Allaha subhanu wa ta'ala i da vjeruje da istinski onaj koji liječi jeste Allah a da sve ono drugo od dunjalučkih sredstava i uzroka jesu samo uzroci preko koji Allah subhanu wa ta'ala može da izliječi a ako on ne bude htio iz svoje mudrosti može da ne da da čovjek nađe u tom lijeku uzrok kaže imam Isujutija rahmetullahi alehi kada je u pitanju odučavanje liječenje Kur'anom ili vjerodostinim sunnetom da je iđma uleme stav cijelokupne islamske uleme da je dozvoljeno liječiti pod tri uslova a to je da to učenje odučavanje bude sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala sa ajetima znači iz Kur'ana ili da sadrži u sebi imena Allaha i njegova uzvišena svojstva Drugi uslov jeste da bude na arapskom jeziku i da bude jasnog značenja. I treći uslov, kao što smo spomenuli malo prije, da mora se vjerovati da samo odučavanje samo po sebi ne može pomoći osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. U prethodnom hadisu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od Ibn Mas'uda radi ta'ala anhu jasno se vidi između ostalog i da su hamailije širk Allahu subhanahu wa ta'ala zato draga braćo i sestre čovjek mora ostaviti sve ono što može propastiti njegov tevhid, njegovo vjerovanje njegov iman u Allaha bio u potpunosti Vidjeli smo kako, ako vjeruje da Muhammadija može pomoći mimo Allaha Đalešenu sama od sebe, ili biva malim širkom koji jeste među velikim grijesima, ako vjeruje da je Allah taj koji pomaže i sprečava zlo, a da je ta Hamailija samo sredstvo. Zato, draga braćo i sestre, kada je u pitanju Hamailija, čovjek mora da zna da je to stav cijelokupne islamske uleme, da nije dozvoljeno vješati na sebe. I nisu se islamski učenjaci po ovom pitanju razišli, osim po pitanju Hamailije, koja je od čistog Kur'ana, odnosno koja u sebi sadrži ajete iz Kur'ana. Ovo razilaženje je bilo u vremenu ashaba radi Allahu ta'ala anhu gdje je Abdullah ibn Amr ibn As radi Allahu ta'ala anhu i Aisha radi Allahu ta'ala anha vidjela da je dozvoljeno da čovjek nosi hamailiju koja u sebi sadrži samo Kur'an ili Allahova imena. Međutim, većina ashaba, među njima je bio Islam ibn Mas'ud, ibn Abbas, tržumanul Kur'an, radi Allahu ta'ala anhumah, i mnogo drugi među njima i Huzeife i Ukba ibn Amir i većina tabiina su smatrali da nije dozvoljeno nositi Hamailiju pa makar bila i sam Kur'an. Zato što je to uzimanje Kur'ana i traženje od njega beričeta na način koji nije propisano strane Allaha subhanahu wa ta'ala niti od Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam čak i oni onaj dio ashaba koji su dozvolili postavili su udro, uzro, uslove koji mora u sebi sadržati ta hamailija a to je da bude samo u njoj ajet iz Kur'ana ili vjerodostojna dova od Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam zatim da bude jasno napisana takođe nije dozvoljeno da bude čovjekovo srce svezano za nju nego za Allaha jalla še'nu međutim draga braćo nema sumnje da je ispravno mišljenje mišljenje većine ashaba pa makar se radilo i o samom Kur'anu pogotovo što danas ako vidimo nećemo reći 90%, nego možemo komotno reći 99% u ovdje, na našim prostorima, jesu hamajlije koji u sebi sadrži širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo vam govorimo iz iskustva, iz toga što smo otvarali hamajlije mnogo i vidjeli smo da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga gdje se na njima nalaze zmije, nacrtane, oči i mnogo što što drugog, gdje su napisane nerazumljivim arapskim pismom, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Zato nema sumnje da nije dozvoljeno, pa makar se radili o samom Kur'anu, nositi kao hamajliju uzase jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je spustio Kur'an da se sudi po njemu wa nihkum bejnehum bima anzal Allah i sudi među njima po onome što Allah subhanahu wa ta'ala spustio Kur'an je spušten da se sudi po njemu i da se vlada i da se Allahov zakon ovdje sprovodi i da se traži beričit učenjem u njemu i iščitavajući i studiranjem Allahovi ajeta i razmišljanjem o Allahovim propisima a ni u kom slučaju da nam on postane Hamailija, da nam on postane Levha samo na zidu našim kućama. O Allah subhanu wa ta'ala hoće od, svoj, od svoje knjige koje je spustio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pogotovo, kažem, ako se uzme u vid da se u njima nalazi ovakve stvari koje su pomiješane sa širkom u što nema sumnje, kao kad se ima na umu stvar da ta hamajlija unosi se u WC a ono što kažu neki koji nemaju znanja da je omotana ta hamajlija u kožicu i ne smeta draga vraću niko nije rekao to od islamskih učenjaka za ovih 1400 godina zato odgovorno tvrdimo draga braćo i sestre da se čovjek ne zavarava ovakvim stvarima i da bilo kakva hamajlija biva širkom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, draga braćo i sestre, ako se pogleda ta hamajlija koja se često puta stavlja i na samo dijete, pa i ako bi pretpostavili da je Kur'an, zamislite to dijete koliko se puta na dan umokri ili da može baciti na nečisto mjesto što nema sumnje da je ponižavanje Allahovi ajeta i da može biti kufr Allahu da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Zato još ako vidimo stanje sami ljudi koji se bave takvim stvarima vidjet ćete draga braćo i sestre da su to ljudi daleko od vjerovanja na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u većini slučajeva. Čitao sam ispovijest određenih sihirbaza, vraćara i gatara, koji su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što su bili u nevjerovanju jer nisu se mogli baviti tim stvarima osim nakon što su potpuno zanijekali Allaha Đalešenu. Pogledajte kako se šeitan igrao sa njima i sa ljudima kojima, koji su njima dolazili. Morali su klanjati kako kažu jedan od njih. Morali su klanjati u prvom safu svaki namaz u džematu i onda kada bi došli tako u uslovi da nisu smjeli klanjati pod abdestom i kada bi ušli u namaz onda bi ih šeitan tjerao da što god mogu više, više obstuju da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga da bi na takav način ljudima iskazali kako su oni dobri i kako dolazi u džemat na namaz i u prvom safu klanjaju Međutim, u svom srcu oni su nosili kufr Allahu dželle še'nu. Jer nisu mogli zaslužiti to pomoć od šeitana, od iblisa i od džina, osim nakon što su postali nevjernici. A kako, dragi brati i sestro, kako ne povjerovati da nisu sarađivali sa džinima i šeitanima, kada nerijetko se dešava, kada dođu ljudi vraćarima i gatarima, kada dođu sihirbazima, obavijeste ih šta su rekli prije nego što su krenuli od svojih kuća. To je zato što su im šeitani njihovi dušnici prenijeli njihove riječi. I ovakve usluge nisu mogli dobiti od džina niti šeitana osim nakon što bi potpuno zanijekali Allahove propise nakon što bi ponizili Kur'an na naj svirepiji način kakvim čovjek samo ne može zamisliti čovjek vjernik koji u svome srcu nosi vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala zato dragi brate i sestro nemoj nasjedati na one koji će ti odvesti iz ove Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri jer znaš riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ko bude samo došao vraćaru ili gataru da mu se namaz ne prima 40 dana a ako mu budeš povjerovao ono što je rekao treba da znaš da onaj koji to uradi potpuno zanjeći Allaha subhanahu wa ta'ala zato okreni se okreni se prema Allahu gospodaru nebesa i zemlje koji hoće od tebe da digneš svoje ruke prema njemu da padneš svojim licem na njegovu zemlju i da je orosiš suzama svojima i vidjet ćeš naći ćeš svoju dovu uslišanu bez da platiš nekome ko će te zbog tvojih para odvesti potpuno iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri odvesti od Allaha وإن تطيع من أك... وإن تطيع أكثر من في الأرض yudilluke an sabilillah jer ako se budeš pokoravao većini ljudi odvešite od Allahove subhanu wa ta'ala veri odvešite od Allahovog puta zato okreni svoje lice ispravno i vjeri vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala i kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u danu petka postoji jedan trenutak u kojem neće njegov rob zamoliti Allaha ili stati na namaz i potrafiti taj trenutak a da mu Allah subhanahu wa ta'ala ne prima ne primi njegovu dovu o ti koji imaš tugu o ti koji imaš problem ili belaj o ti koji si bolestan ili imaš dug traži ovaj trenutak i digni ruke Allahu gospodaru nebesa i zemlje jer večeras je petak a sutra je njegov dan i naša zahvala pripada Allahu subhanu wa ta'ala ako smo pogodili to je uspjeh od Allaha subhanu wa ta'ala a ako smo pogriješili to je od nas i od šeitana molim Allaha subhanu wa ta'ala da oprosti i nama i vama وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا